ليقام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس Zatim, النصر قريب دولة الإسلام sljedeća greška, وبدا العز المدين jer je suprotno sunnetu poslanika alaihi salatu wasalam. تيأس النصر قريب Greška je ne dizati ruke četiri puta u namazu. To je greška. to je suprotno sunnetu poslanika alihi salatu. Od sunneta. Onoga na čemu je bio poslanik alihi salatu sam i na čemu je preselio. I svi njegovi ashabi jeste da se ruke dižu prilikom početnog tekvira prije odlaska na ruku kada se prouči sve, zatim kada treba otići na ruku da se podignu ruke u visinu ramena ili spram svojih ušiju, kada se vraća sa rukua i kada se ustaje ako postoji treći rekat, kada se ustaje na treći rekat sa prvog sjedenja. Kaže Imam Buhari, poznato je da Imam Buhari napisao kao odgovor onima koji su zatezali i koji su govorili da ima nešto i drugo od suneta, da je od sunneta i nedizanje ruku, što nije ispravno, to nije od Napisao djelo ul jedin, podizanje ruku u namazu. I spomenuo govore od naših prethodnika koji tvrde da niko od ashaba nije ostavljao dizanje ruku. Nema ni jednog ashaba, a da nije dizao ruke četiri puta u namazu na četiri mjesta u namazu. Nema ni jednog. Zato je to greška. Poslanika Alihi sam nije ostavljao, niti je bilo ko da ashaba ostavljao. 50 ashaba prenosi ovaj hadis u dizanju ruku. 50 ashaba, to je sunnet. Hoće li neko raditi ili neće, to je njegova volja. Njegova stvar. Ljudi ostavljaju fardove, ljudi ostavljaju vađibe, ali mora da se zna šta je ispravno, šta je neispravno. Nema hadisa vjerodostojnog, niti dobro koji govori o nedizanju ruku, da je to od sunneta. Svi oni dodaci u kojima stoje, spominju se pojedini hadisi u knjigama namaz, hanefijskom mesegu i slično, spominju se hadisi, ali svi oni dodaci koji su poslije spomenuti su neispravni i na njih treba ukazati. Nije u redu da je Abdullah ibn Mas'uda, Ibra ibn Adib i drugi došli i podučavali druge namazu Allahovog poslanika alihi salocam pa su podigli ruke pri početnom tekbiru velem jaud i nikada se više tome nisu vratili. Dizanju ruku. Taj dodatak velem jaud nije ispravan ne ispravno, slab je taj dodatak. 50 ashaba, Ibn Hazm, iako je bio strog, poznat vam je Ibn Hazm, iako je bio strog, zbog njegove strogoće spalili su mu knjige, je li tako? Spalili su mu knjige. Nisu dozvoljavali drugima da čitaju njegove knjige, pa nisu mogli da suzbiju ljude, pa su spalili knjige, kada nije problem. Napisat ću ja sve njih odavdje. Pa je ponovno sve napisao knjige, svoje glave. Ibn Hazm. Ibn Hazm je za divno čudo bio li u ovoj meseli, u ovom pitanju nekako. Ha, pa je rekao, ako se i uzme da postoji neki hadis koji govori o nedizanju ruku, onda ne može se porediti s ovim hadisom. 50 ashaba prenosi taj hadis. Dostigao visoke, visoke deređe stepene mutevatira. Zato je dakle greška da se ruke ne dižu. Imam Šafi rahimahullahu ta'ala kaže nije dozvoljeno nikome ko čuje hadis Allahov poslanika alihi salatu samo dizanju ruku četiri puta u namazu da ostavi taj hadis. Kaže Imam Šafija. Nije dozvoljeno nikome ko čuje hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o podizanju ruku kod početnog kod nastupa ili stupanja u namaz kod rukua, dizanja sa rukua da ostavi dakle slijedjenje poslanika alihi salatu wasalam. Zatim